أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kao i svake srede, dakle, asocijacija studenta Sahva organizuje predavanje.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 ilmu, odnosno znanje. Tako su predložila ova naša braća da govorimo noćas o tome, a o tome uistinu treba i govoriti. Jer znanje je u principu svjetlo svega. Znanje je u principu put ka svemu. Znanje vodi svakom dobru i čuva čovjeka od svakog zla. I kao što naši učenjaci kažu, kada bi ljudi čuvali znanje, znanje bi čuvalo njih. Kada bi ljudi čuvali znanje, znanje bi čuvalo njih. I to je uistinu tako. Čuvalo bi njihove duše i njihova srca od svakog vida teškoće, zablude, raštrkanosti, tame, zablude i slično. Čuvalo bi njihove dijelove tijela poput jezika, očiju, sluha, ruku, nogu i tako dalje, od svega što bi im se moglo obiti o glavu, kako to kažu u našem narodu, što bi moglo biti štetno za njih i za njihovo tijelo. Koliko ima samo ljudi koji su uništili svoje zdravlje, ne mareći ili čak i ne znajući prije ovoga svega i ne znajući da je alkohol zabranjen i slično ili znajući, ali ne mareći za to. Govorit ćemo o tome ako čovjek posjeduje znanja, ne radi po tome. Onda i kad se pokaje više zdravlje ne može vratiti. Može vratiti svoj odnos prema Allahu Đelešanu. Može ga Allah Đelešanu prihvatiti kao svog groba i prihvatit će ga. Ali zdravlje više neće moći vratiti. I one dane koji su prošli neće moći vratiti. Prema tome nema nikakve sumnje da govoriti o znanju znači govoriti o svakoj sreći i svakom blagoslovu i beričetu u ovom i budućem životu. Na to najbolje ukazuju poslanikova sallallahu alaihi riječi koje je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, također imam muslim u svom sahihu, u kojem je rekao meni uridillahu bihi hajran yufeqihu fid din. Kome Allah želi dobro, poduči ga vjeri. Ne samo poduči ga vjeri, yufeqihu fid din, nosi malo više značenja nego što je samo podučavanje vjeri. Znači poduči ga vjeri, da mu volju i želju da nauči i još da razumije. To je ono što je najvažnije. I što je poslanik sallallahu alaihi ve selleme podcrtavao u mnogim hadisima, pa kada je jednom prilikom isto tako rekao da su najbolji oni koji su bili prije islama i u islamu i da au Najbolji su ako razumiju vjeru i poduče se vjeri. Tek u tom slučaju. Prema tome to je stalno podcrtavano od strani poslanika sallallahu alaihi wasallam. I nije nimalo slučajno da dvije prve objave dolaze i govore o sredstvima za traženje znanja. Prva objava uopšteno koja je došla bila je ikra bismi rabbi kelledi Uči, u stvari Čitaj. A čitanje je sredstvo za sticanje znanja. Nakon toga došao jedan prekid objave, kao što je to poznato u poslanikovo sallallahu alaihi wasallam koji je trajao po nekima tri godine, po nekima manje ili više, ali je vjerodostojno i ispravno, a Allah najbolje zna da je trajao taj prekid mjesecima, koliko tačno ne zna se možda tri, možda šest, možda, možda sedam mjeseci, ne zna se tačno koliko je trebalo, ali ne više od jedne godine, i ponovo dolazi objava koja isto tako ukazuje, kako neki kažu, za podstrih za traženje znanja, o ti pokriveni ustani. Znači prvo se mora ustati da se nauči, kako kaže učenjaci, potom se mora ustati da se to primijeni, zatim da se pozovu drugi, potom da se strpi na onome što čovjek, čemu čovjek poziva. Prema tome, obje objave govore baš o sticanju znanja. Mi ćemo noćas, ako Boga, govoriti samo o dvije tačke. Ukratko u vezi sa znanjem. Prva tačka je koja je naša obaveza naspram znanja. Znači, znanje je jedno more i nešto što postoji među nama još uvijek, alhamdulillah, a pred sudni dan znamo da će znanje biti uzdignuto, pa čak i bukvalno kako se navodi u nekim rivajetima da će Kur'an biti uzdignut, neće ga više biti na zemlji, a pred kijametski dan bit će smrt u leme, znači raširena će biti smrt u leme. Mi danas, alhamdulillah, još uvijek imamo u lemu, Kur'an i znanje je među nama, pa da vidimo kakav je to vađbi, kakva je obaveza nas spram tome. I drugo što ćemo, o čemu ćemo govoriti večeras je kakvi su naše, kakve su naše obaveze spram ulemom, spram onima koji nose to znanje. Jer i to je veoma važno i povezano jedno s drugim. Jer ljudi koji, ili društvo koje ne zna cijeniti znanje, obično ne cijeni ni učenjake, ni učenje, ni ono što oni nose u svojim grudima. A to je dodatni problem. Pa kakva je naša obaveza? Kažu naši učenjaci, Među njima i Hafiz Hadisa i Ređeb al-Hambeli, Allah da mu se smiluje u jednom svom dijelu vrijedno znanja, kaže da se iz poslanikovih hadisa može zaključiti da znanje možemo podijeliti u dvije skupine. Korisno znanje i nekorisno znanje. Nije rekao štetno znanje, nego nekorisno znanje. Korisno znanje je ono, kaže on, što je čovjek naučio iz Kur'ana, hadisa i govora u Leme, potom primijenio na sebi. I to je poslanik sallallahu alejhi ve selleme spomenuo u dovi koji je učio nekada prije, prije na namazu, nekada poslije selama, nekada prije mraka, nekada prije izlaska sunca, znači u svojim zikrovima, a nekada i uopšteno Allahumme inni es'eluke ilmen nafija. Allahu moj, ja te molim za korisno znanje. Nije rekao samo znanje, nego korisno znanje. Vidjet ćemo i zašto. I kažu učenjaci da je veoma interesantno da jedina stvar u Kur'anu za koju je rečeno poslaniku da je traži još, znači da traži još više od onoga što mu je dato, jeste znanje. Nije rečeno ni za šta u Kur'anu da se traži više nego što je čovjeku dato, osim znanja. Wa rabbi zidni ilma. I reci gospodaru moj povećaj moje znanje. Povećajmo, jedina stvar. Prema tome to korisno znanje je ono što se traži od čovjeka. Drugo znanje koje nije korisno, a nije ni štetno, je ono znanje koje je korisno samo po sebi, ali čovjek koji ga je naučio nije od njega vidio neke koristi. A to je znanje koje je ispravno, znanje iz Kur'ana, hadisa, govora, uleme i tako dalje, ali nije primijenjeno u životu. E to je znanje koje je štetno za čovjeka. Znači štetno za čovjeka i poslanik sallallahu alejhi ve selleme se utjecao tog znanja kako navodi Ibn Mađu u svom sunenu. A bilježe i drugi muhadisi u svojim zbirkama da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio inni a'udhu bike min ilmin la Allahu moj, utječem se tebi od znanja koje mi neće koristiti. I zato kada su došli neki hoće da traže znanje, znanje kod učenjaka prijašnjih, čini mi se da je bio Hasan al-Basri, a nisam baš sasvim siguran, i došli su, kaže, hoćemo da učimo mesele, pa im je dao tog dana samo jedno meselu, samo jedno šerijetsko pitanje da ga nauči. Kad su došli sutra dan, kaže, mi hoćemo još, pa kaže, jeste li vi stvarili ono što je bilo juči? Jeste li vi to naučili, jeste li vi to primijenili? Kaže, nismo, ali imamo željo za još. Pa kaže, zašto da skupljate dokaze, dokaze protiv sebe pred Allahom Znači, Sažvačite to, pa idemo dalje. Znači, tako su to oni prije gledali i zato su i ashabi. Spominje se da Abdullah ibn Omar Allahu anhu osam, u nekim revetima, deset godina učio suru Bekare. Osam, u nekim deset, učio suru Bekare. Zašto? Zato što bi nauči deset ajeta, potom bi saznaje šta znače oni sve, sva ta njihova značenja i onda šta treba primijeniti od toga u životu, pa tek onda bi išao dalje. I suru Bekare kao najveću suru, da bi na taj način išći to, trebalo mu je osam, odnosno deset godina. Uz veliku njegovu želju za primjenom znanja, što mu je potvrđeno i od poslanika sallallahu alaihi Prema tome imamo znanje koje je je korisno, znanje koje je nekorisno, to jest korisno samo po sebi, ali osoba koja je naučila nije joj korisno. I te dvije stvari Allah Đelešanu je spomenuo u Fatihi svaki dan. I mi ih učimo. Učimo svaki dan to što je spomenuto. Kad, kada molimo Allah Đelešanu da nas sačuva od puta onih koji su zalutali i od puta onih koji su, na koje se srđba izlila. Oni koji su zalutali, to su oni koji su okrenuli se od znanja, a oni na koje se srđba izgleda, to su oni koji su naučili, ali nisu ga primijenili. To su ta dva, to su ta dva puta. Prema tome šta je naša obaveza pred, prema znanju? Kažu naši učenjaci, au vađib alal abid marifatur rahmani bitohid. Prvi vađib na sve Allahove robove jeste da spoznaju svoga gospodara moraju naučiti troje, a to je kojim je gospodar, šta im je vjera i kojim je poslanik sallallahu Prvo troje. I to je prvo zašto će biti pitani na, u kaboru kada pređu na ahiret. Zatim moraju naučiti ono bez čega ne mogu obavljati svoje obaveze, kao što je dnevni namaz. Zato kad su upitali imama Ahmeda koje je to znanje koje je farz, koje je vađib svakom pojedincu, Kaže ono bez čega ne može izvršiti naredbu svoga gospodara. Pa recimo dužni smo svaki dan klanjati, važnost, dužnost nam je naučiti kako klanjati. Ako smo od onih koji imaju imetak, dužnost nam je naučiti kako ga moramo očistiti. Ako nismo od onih koji imamo imetak, onda ne moramo ni znati propise zekata. Ali ako jesmo, onda u tom slučaju moramo poznati propise zekata da bismo mogli taj imetak očistiti. Kada dođe mjesec Ramazan, moramo naučiti kako postiti. Jer kad, su, kad je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, kako to bilježi imam Al-Munziri u svom dijelu Tergiba Terhib, vidio jednog čovjeka starca kako klanja u džami, A taj starac je klanjao brzo. Nije se smirivao na ruku, nije se smirivao na seđdi. Pa kad je završio, došao mu je Abdullah ibn Mesud i kaže koliko dugo ti tako klanjaš na taj on spomenu određeni broj godina jako dugo, kaže, eh, toliko i toliko godina ti nisi klanio. Znači, važnost mu je, dužnost mu je bila da nauči prvo kako se to radi, pa onda tek to da radi, jer kako kažu naši učenjaci, pogotovo učenjaci Hanefijskog mezeba koji posebnu pažnju posvećuju tom dijelu, to, toj venštini, oni kažu ima mnogo ljudi koji starost dočekaju, a namazi ne bude prihvaćen nijedan. Znači zato što nisu naučili šta i kako. Zato imam Buhari u svom sahihu naveo u, u, poglavlju o znanju jedno, jedan naslov u kojem stoji bab al ilmu qabla al qawli Znanje je prije bilo kakvog rada i bilo kakvog govora. Znači prvo se mora naučiti, pa tek onda govoriti i raditi. To nam je dužnost sprem znanja. Znači šta moramo naučiti? Moramo spoznati ko nam je gospodar. Zatim šta nam je to vjera. Potom ko nam je poslanik sallallahu To je temelj svega. I to su prva pitanja koja ćemo biti pitani kad, se, kad budemo spušteni u kabor. I kaže Ulema, ako nauči to na ovome svijetu, potom radi, primjeni to u životu, on će moći odgovoriti. Ostali ne. Zatim moramo, kako nam dolazi koji ibadet i koja obaveza, hoćemo se ženiti, na primjer. U tom slučaju moramo naučiti kako da se oženimo ispravno, da ne bismo pogriješili, jer to je bitna stvar, jednom u životu se radi. Hoćemo, dolazi na mjesec Ramazan, rekli smo, hoćemo u trgovinu se uputiti. Omer radi Allahu nije dao stupiti u pijacu ili na pijacu onome ko nije poznavao propise trgovine. I govorio je čovjek možda jede svaki dan kamatu zato što ne poznaje propise trgovine. Znači, mora se naučiti prvo, pa tek da stupiti u određeni posao. A onda u toku posla, ako nešto naiđe što čovjeku nije jasno ili što ne zna, onda Allah kaže dikri in kuntum la Pitajte učene ako nešto ne znate. Znači, osnova se nauči i onda ako naiđe neki problem, tu su učeni da budu pitani. To je ono što nam je obaveza sprem znanja. I znak da Allah Đelešanu želi dobro jeste da ga uputi na znanje Allah. Poslani se nam kaže meni uridi Allahu bihi hajran yufaqihu fidin. Kome Allah želi dobro. Da, da analiziramo ovaj hadis. Meni yuridi Allahu bihi hajran. Kome Allah želi dobro? Kažu učenjaci, ovakav kontekst označava opštost. Što znači bilo kome kome Allah želi dobro. Bio to muškarac, bila to žena, bilo to dijete, bio to stariji čovjek, bio to najveći grešnik. Što može biti na ovome svijetu. Ako mu Allah želi dobro da završi na hajru, jufaqihu fiddin. Sad drugo da se vratimo ovdje kaže men yuridillahu bihi Hajra. Kome Allah želi dobro. Kontekst hadisa ukazuje također na opštost. Što znači ako ima bilo kakvo dunjalučko dobro, ono je saznanje. I svako ahiretsko dobro dolazi saznanjem. Znači, takav je kontekst da ukazuje na dunjalučko dobro i na ahiretsko dobro. Kažu učenjaci, kad se spomene samo dobro, ono podrazumijeva uklanjanje zla. Pa će Allah Đelešanu sačuvati tog groba i od svakog zla, dunjalučkog i ahiretskog. Jufaqihu fi din, da mu da razumije vjeru. Prema tome trebamo to shvatiti, potruditi se. Ima sad, dostupno je to i interesantno je da ljudi što se više udaljavaju od, od vjere i slično, Allah Đelšanu daje im sve više mogućnosti da mogu učiti, saznati, slušati. I to ima svojih plodova, alhamdulillah, znači ljudi čitaju, samo treba nastaviti, treba to selektovati, treba to fino Treba to fino ovaj, napraviti, sortirati naime i napraviti određeni raspored. To je prvo što ćemo, o čemu smo govorili ili namiravali govor. Drugo, kakva je naša obaveza s ulemom? Naše obaveze prema ulemi potječu iz obaveza prema znanju. I poslanik sallallahu alejhi je rekao El ulema varathetul Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Šta znači nasljednici vjerovjesnika? Znači uzeli su od njih znanje, to prvo znači. Drugo, poštivali smo vjerovjesnike zbog toga što su vjerovjesnici što nas vode Allahu Đelešanu, moramo i dužni smo poštivati i ulemu koja ponovo vodi tim, tom znanju i vodi nas ka Allahu Đalešanu. Znači pošti, poštivanje uleme i riječima i dijelima i slično. Drugo, moramo ih braniti i štititi kada neko o njima ružno govori. Ako čujemo čovjeka da, da ružno piše u ulemi ili da ružno govori u ulemi, to je loš čovjek. Zato imam Tahavi u svojoj akidi, u dijelima o vjerovanju napisao i rekao i spominjemo učene samo po dobru. Znači, ako ih spominjemo, spominjemo ono što je dobro, ako je bilo nešto loše, to se, to se prešuti. Jer nije pravedno i nije lijepo da čovjeka koji je uradio toliko dobra i pogriješio možda u nekoliko stvari, da se ističe tih nekoliko stvari, a zapostavi svo ono dobro. Prema tome, prema ulemi treba se fino i lijepo ponašati i braniti ih ako ih neko ako ih neko napada ili neko o njima ružno govori i slično. A kamo li da mi to radimo. Sljedeće, rekli smo da Imam Tahavi kaže da treba samo o njima lijepo govoriti. Znači ono što je lijepo i dobro spomenuti, a ono što je bilo loše, a znamo da je bilo loše, u tom slučaju treba prešutiti, a ako ne znamo da je bilo loše, onda u svakom slučaju nećemo to ni govoriti. Prema tome, to je ono što smo dužni prema njima. Isto tako ja bih samo još ovdje naveo da neka mišljenja koja se nama čini neka čudna, ulema nekad donosila određene, određene zaključke, mišljenje i slično, i nama se sad ta mišljenja čine čudna, mi smo dužni sprem tih mišljenja da ih s poštovanjem saslušamo, potom ako nismo ubjeđeni u to mišljenje, da sa edebom i prešutimo, a uradimo ono što mislimo da je ispravno ako smo u stanju da razlučujemo ono što učenjaci e, govore. Prema tome to je veoma, veoma bitno. A Allah Đelešanu najbolje zna. Znači ja bi sad stao s ovim ovdje, ako vi imate nekih pitanja i slično, i vam vraćam ako imaju nekakav program, bujro. Znači prije pitanja vaših, mi imamo pitanja za vas. Evo prvo pitanje, profesor je spomenuo više puta imama Tahavija. On je bio pripadnik jednog meseba do ova četiri, znači ambelijski, šafijski, malikijski ili Hanetijski bio je pripadnik kojeg me sebe od ova Evo za sestre pitanje. Mogu na papir, mogu kako hoće, nije problem. Nek nabroje što više, ima sedam šartova, la i illallah. Prošli put smo postavljali to pitanje. A za braću isto tako ruknove, isto tako prošli smo put spominjali. Znači za braću Prvo pitanje, ruknovi la ilaha illallah ima samo dva. Za sestre ima sedam šartova la ilaha illallah. Mogu napisati, eto, skoncentrisati se ako hoće. Ovaj tjedan bi odgovorio, mislim, na prvo pitanje. Jest, jest, polovično. Nema veze. Znači, ruknovi la ilaha illallah, za sestre šartovi la ilaha illallah. To je prvo pitanje. Molim? Ruka, ruka. Tahavi, imam Tahavi. Bujrum. Dođu. Evo, brat, znači imam Tahavi je bio učenjak Hanefijskog mesela. da te Allah nagra. Za liko ruknove la ilaha illallah. Prošli put smo rekli, objasnili lijepo. Ko je bio znači? Ti si prošli put znao jedin. Zna li ko ruknove la ilaha Ne kaže ko zna. Možda se stidi. Potvrda i negacija i potvrda. Objasni malo. Pa e, negacija nema la ilaha e, nema Boga osim, a potvrda osim Allaha. To je dodatak bio na pitanje. Bueno. Evo sljedeće pitanje. Koja je prva sura u 29. a koja u 30. džuzu? Ne možeš ti. Zna liko. Slobodno ne bojte se bojati. Aha, evo, evo. Bujramo. Prva sura u 30. džuzu je Ikre, Prva sura u 30. prva u 29. Ima jedna žena odgovor čini mi se. Pa Samo malo tiše. Molim? Vojno. Evo. Evo sljedeće pitanje. Dok ovo vidimo, sestra odgovorila. E, koja je bila najpoznatija, najstrpljivija je bila jako učena žena u duva poslanika sallallahu alaihi Neko je rekao od Evo ko je rekao Bujruk tamo. Najstrpljivija Ovo je pitanje, ovo je pitanje. Je li ko odgovorio od sestara na ovo pitanje? šartovi la ila. Evo još jedno pitanje, može i za i za sestru. Kojih je pet najodabranijih poslanika? Bujno. Dobro. Dobro. Ne, ne, ne, ne. Tiše, nek jedan odgovara, nemojte uglas. God? Evo, čovjek je rekao se. Ha? Evo, evo ovaj, nu, dođi, dođi. Hoćeš Kur'an ili ćeš ovu knjigu? Dajte Kur'an. Je li ko odgovorio na pitanje? Šarto i na... Nije dobro. Evo imamo, znači sad možete postaviti pitanje u temu. Burum, koji ima pitanje? Može i mimo teme, nije problem. Ako neko ima pitanje, nešto mu nije jasno, dok je vrat tu da ga iskoristi. Evo, ako niko nema pitanje, ako niko nema pitanje, postavljeno jedno od cestara. Kaže, šta je sa znanjem koje se stekne na fakultetu? E, neki smatraju da je haram studirati pravo ili ekonomiju, na primjer. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, Kad se govori o vrijednosti znanja, znači ovo što smo mi večeras govorili, naravno govori se o vjerskim naukama koje su vezane za Allaha, Đelšanu, vjeru i poslanika, kako smo rekli. A što se tiče ovog znanja, ono je samo po sebi vrijedno i ukoliko je korisno ljudima, korisno je i čovjek ako bude imao odgovarajući nijet, dobit će nagradu za njega. Što se tiče ekonomije, ne vidim zašto bi bila ona, ona zabranjena. Ekonomija je potrebna svakom i muslimanima imaju svoju ekonomiju. A što se tiče prava, znači ako muslimani žive u takvoj državi gdje, gdje postoji određeno pravo, onda trebaju naravno i to izučavati da bi olakšali život sebi i drugima. Allah najbolje zna. Tako da to što se priča, nije sve što se priča tačno normalno. Ovaj, I zato opet napominjemo, kad se traži odgovor na neko pitanje i kad se uči o vjeri, obavezno treba poslušati Allaha Đelešanova kad kaže Fes'elu ahle Pitajte učene ako nešto ne znate. Znači, samo tako, ovo ostalo što pričaju drugi, to nije mjerodavno uopšte. Ima li još pitanje? Bujro. Spomenuli ste ovoga Samo. čovjeka kad obavlja namaz brzo, hadis. Da li ima ovaj ograničenje, da li ima, da li je recimo ovaj haram obavlja dugo namaz? Recimo, da li ima ograničenje tu u dužini namaza ovaj? Što se tiče, što se tiče pojedinca, nema ograničenja. Znači, kad čovjek klanja sam, poslanik se nam kaže, فَلْيُتَوِلْ maša, neka odudi koliko hoće. Ali što se tiče džemata, imam ima ograničenje. Ne smije otežati ljudima, i to se jasno vidi iz hadisa, koji je prenesen u muslimovom sahihu, u kojem je jedan od njegovih ashaba bio imam u, jednom, u jednoj džami tada u to vrijeme. I on je klanjao s poslanikom noćne namaze da čuje Kur'an, jer Kur'an se objavljivo svaki dan. I ashabi su na namazima čuli šta je novo objavljeno. I onda je on imao želju da klanja s poslanikom Akšam i Jaciju. Akšam nije mogao zbog daljine, ali je Jaciju klanio s poslanikom sallallahu I onda je klanio s poslanikom, pa bi onda uzjehao konja ili nešto i vratio se nazad, pa bi tek onda klanio Jaciju i još bi učio suru Bekara i slično. Pa se jedan od prisutnih ovako mahnu rukom i kaže ja više neću zato ni klanjati. I čovjek se izdvoji i klanja sam i ode kući. Kad se ono krenuo, ljudi mu kažu taj i taj radio tako i tako. Kaže on je munafik, pustite ga. To je čovjek čuo, kaže tako mi Allaha, ja ću to ispričati Allahovom poslaniku, selim, ja nisam munafik. I kad je otišao, ispričao poslaniku selem šta se radi, poslanik ga pozove. a To je bio moaz ibn Džebel. Pa kaže mu, afetanun Zar ti ljude odraćaš od vjere, o moaze Kada klanjate ljudima, neka jedan od vas uči kraće sure, navoje primjere da jakše i tako dalje, je nekoliko primjera iz Džuza A kad ste sami, klanjajte koliko hoćete. To je znači ograničenje što se tiče imama, a što se tiče čovjeka kad je sam nema ograničenja. A Allah najbolje zna. Ima li još pitanje? Ako nema da završimo. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu